egin dugu ba, hasi gira uh, Frantziako garagarekin eh, eta Aldaziako uh, eh, lupularekin. Mhm. Eta be, duela, duela bi urte uh, uh, galetu dugu uh, uh, Jean-Claude Gerri, pagolakoa, egin garagara uh, bere lurana eta fite eginen dugu, uh, salduko dugu uh, garagarnu bat, Eningo uh, Uh, egiten dugu suria, horia, blonda normala, Goria gorria eta iluna. Bai? Zoin da saristatua izana? Uh, gorria. Gorria.